hupomimneis che autus archais exousiais hupotassestai, peitharchein pros pan ergon agathon hetoimus einai, medena blasphemein, amachus einai, epieikeis, pasan endeicnumenus prauteta pros pantas anthropus. Emen gar pote cae hemeis anoetoi, apeiceis plano homenoi du leuontes epithumiais cae hedonais poiciles en caciae cae phthonoe diagontes stuge toi misuntes aleelus hote de he chrestotes cae he filanthropia pefane tu soteros he mon theu uc ergon ton en dicaiusune ha epoiesamen he meis alla catato autu eleos esozen hemas he mas dia lutru palingenesias kai anakainoseos pneumatos hagiu hu exeche ef he mas plusios dia iesu christu tu soteros hemon hina dikaiothentes tai ekeinu chariti, cleronomoi genethomen catelpida sdoes aioniu. Pistos ho logos, cae peritutum bulo mai se diabebaiustai, hina frontis dosin calon ergon proistas thai hoi pepisteu cotes theoe. Tauta est in cala cae o felima tois antropois moras des de theseis kai genealogias kai erin kai machas nomikas per istaso eis ingar anopheleis kai mataioi haireticon anthropon metamian kai deuteran nuthesian paraitu eidos hoti exepstraptai hoto iutus kai hamartanei on autocatacritos hotam pimso arteman pro se e tuchicon spoudazon el thein pros me eis Nikopolin, e kei gar kekrika para kei sdenan ton nomikon kai apollon spudaios propemson hina meden den autois leipai manzanetosan kai hoi hemeteroi kalon ergon proistastai, eistas anankaias chreias, hina me osin acarpoi. Aspas dontai se hoi metemupantes, pantes, tus filuntas hemas en pistei, he charis metapanton hymon.